بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मोमिनून पढ़ूं पिया इनशा आमीन हिन में शुरू में जेके यारहं आयतूं हुयूं उन्हनि में मोमिननि जी फलाह जेके फलाह पाईंदड़ मोमिन आहिनि जेके जन्नत जा वार सम्झो ज़िक्र थियो हुन खां पोइ यारहीं खां सोरहीं ॿारहीं खां सोरहीं जेके आयतूं हुयूं त हुन में डेवलपमेंट जी ॻाल्हि हली जेके ॿार पेट पेट में पैदा थो थिए त पोइ उहो हुनजी डेवलपमेंट सतनि मंज़ूरनि मंझि जेका थिए थी हुनजो ज़िक्र हो पोइ हुन वक़्तु मूंखे हीअ लफ़्ज़ यादि न आयो पोइ इहो जेको चवनि था हुनखे एम्ब्रियोलॉजी था चवनि हुनखे अंग्रेज़ी जो मूं वरी हाणे उहो ॻोल्हे लधो हुन प्रोफेसर जो नालो बि हाणे हथु कयो अथमि ऐं पाण तव्हांखे हुनजो नालो पढ़ी थो ॿुधायो टोरंटो यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर हुयो एनाटॉमी जो हिनजो एम्ब्रियोलॉजी जो हिन जो नालो आहे doctor Moore Keith Leon Moore M O O R E Keith Leon Moore उनजो नालो आहे उणिवीह सौ असी में मूर जेको डॉक्टर मूर जेको सो सऊदी अरब में वियो त हुते एनाटामी जे मुतलिक़ लेक्चर वग़ैरह ॾियण जे लाइ असां एम्ब्यूरोलॉजी एनाटामी जो ॿिन्ही जो प्रोफेसर हो त किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में वियो हुते हुनखे हुते मिस्टर डॉक्टर मूर खे जेको आहे सो एम्ब्रोलॉजी कमिटी जेका हुई किंग अब्दुल अज़ीज़ हुते यूनिवर्सिटी जी हुननि हुनखे ॿुधायो त भई क़ुरान में अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि हीअ लिखी पई आहे इहा हिन सूरत मुबिन हुन में ऐं इहा तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे हिन जे मुतलिक़ interpreting certain verses in the Quran some sayings in the Hadith Hadith जूं बि के ॻाल्हियूं हुनखे ॿुधायो कुझु एफट human reproduction human production reproduction कीअं थो थिए हुन एम्बियोलॉजिकल डेवलपमेंट पोइ मूर्त चए त he was amazed at the scientific accuracy of some of the statements which were made in the seventh century AD सतीं सतीं सदी में ईसी हुई जॾहिं मतिलबु त इहे ॻाल्हियुनि जी ख़बर कोन्हे को साइंटिफिक एविडेंस जो तरीक़ो कोन हुजो हासिलु करे सघिजे हुन वक़्तु इहा ॻाल्हि जेकॾहिं को माण्हू चवे थो त उहा तमामु हिकिड़ी हैरत जहिड़ी ॻाल्हि हुई हिन चयो हुन वक़्तु ऐं पोइ चवंदो for the past three years पोइ हिकिड़े हंधि लिखियईं वरी त past for three years I have work with the embryology committee of King Abdul Aziz university in Jeddah Saudi अरेबिया मूं हुन सां कमु कयो आहे गॾु इम्पिरोलॉजी कमिटी सां ऐं helping them interpret the meaning The many statements in the Quran and Sunnah referring to human reproduction and um, prenatal development. At first I was astonished by the accuracy of these statements. The statement that was written in the Quran, the accuracy is 70-70-1. So when they say, ख़बर कोन्हे कहिड़ियूं सत आहिनि of the statements that were recorded in the seventh century AD before the science of embryology was establish हाणे पोइ जो Moore work with embryology committee on a comparative study of the क़ुर एंड हदीस वग़ैरह वग़ैरह पंहिंजो पूरो किताबु आहे जेको आहे सो अवेलेबल आहे मूं पाण फ़ोटो कॉपी करे पाण वटि रखियो आहे छा चवंदे जाम में मूं वटि पियो हुजे पर अवेलेबल आहे पंहिंजो टोरंटो यूनिवर्सिटी जो ई प्रोफेसर हो सो हुननि जे तरफ़ां बाक़ाइदा पढ़ायो पढ़ायोसीं वियो हुई पंहिंजो as part of embryology department जो पोइ हाणे उहो रिटायर थी वियो हलियो पोइ किताब उहे पढ़ाईंदा हुजनि न पढ़ाईंदा हुजनि पर त उहो अवेलेबल हूंदो लाइब्रेरीनि वग़ैरह में हिन नालो लिखिबो त किताब जो अची वेंदो शायदि या कीअं अहिड़े नमूने सां ॿ हज़ार सत में हिनखे फ़लाणा फलाण मतिलबु हिनखे अवॉर्ड पिया मिलिया आहिनि वॾो नालो आहे एमरोलॉजी डिपार्टमेंट हुनजो ऐं एनाटॉमी जो कीथ एल मूर हुनजो नालो आहे प्रोफेसर जो भई पाण ई ज़िक्र पढ़ियो पियो त पंहिंजो नबी मोकिलिया विया क़ौमुनि ते नूल इस्लाम खां पोइ ऐं केतिरा करन केतिरा नसल केतिरा जनरेशन आहे करन आहिनि आख़िरी ऐं उनखे वराए थोरो ॾिसूं था मुख़्तसिर तरीक़े सां पढ़ंदा था वञूं वरी हिकु टी ॿ ॿ टीं सुमान शहन आहे करनि आकरीन असल न फ़ीम रसूल में हुम ऐं असां मोकिलियासीं उन्हनि वटि पैगम्बर पंहिंजा या पैगंबर हिकिड़ो मोकिलियोसीं हाणे हुनजो मैसेज जेको आहे हीअ this is the common message of all the prophet सभिनी पैगम्बरनि जो इहो ई मैसेज आहे ऐं सभिनी वरी काफ़रनि जो उहो ई साॻिया एतिराज़ आहिनि इहो कोन को नओं एतिराज़ को थी वञे हलियो त हाणे हीउ जेको हुनजो मैसेज आहे पैगम्बरनि जो सो ई आहे अन अन माना त अबुदुल्लाह अलाह खे जी इबादत करियो हुनजी परतिश कयो हुनजी पूॼा करियो अलाह जी पूॼा करियो मालकुमिन इलाह आहिनि गैर तव्हांखे को अलाह उन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे उहो कोन्हे पट आहिनि ॿ आहिनि टे आहिनि धीअरूं धीअरूं आहिनि हीअ आहिनि उहे आहिनि उहो कुझु बि कोन्हे अलाह हिकिड़ो ई आहे बसि उहो परम आत्मा परम ईश्वर जेको आहे उहो पाण ई आहे बाक़ी ॿिया जेके आहिनि से भॻवान भॻवानु पोइ ॿियूं जेके बुत बुत ही फलाणा टीरा मटीरा सभु कोई को लात न को मनात न को उज़ा न को फलाण न को टी न को हुबुल न को फलाण कुझु बि कोन्हे को ओलाह खां सवाइ ॿी का शइ मतिलबु त अहिड़ी कान जा परस्ते क़ाबिलत क़ाबिल हुजे इबादत जे क़ाबिल हुजे कंहिंजी पूॼा कजे अचे थो अफ़लात तकून छा त ई डिॼंदो कोन अलाह अला खां पंहिंजो तकवा न कंदो वकालल मल आहिनि मल जेके आहिनि से हीअं था चवनि जेके सरदार आहिनि जेके मोहतबर आहिनि से हीअ एतिराज़ु कनि था उहे सॼी सभिनी खे साॻियूं ई जेकी ॻाल्हियूं आहिनि सूरत शोरा में इहे सभई एतिराज़ात कंदा उहे सूरत हूद में हुननि जो ज़िक्र आहे जेको उहे साॻिया एतिराज़ु कंदा सुत पंहिंजो अलराफ़ में वेसाॻिनि हिननि पैगंबरनि हुनजे क़ौमुनि जो ज़िक्र आहे उहे साॻिया इहे साॻिए एतिरा अहिड़ी अहिड़ी क़िस्म जा कनि था पर हिते के लफ़्ज़ वरी अॻिते पहुते के घणा के घटि के इअं हूंदा पर हाणे हिन में चवंदा काल मलोमिन क़ौमी लज़ीन कफरू ऐं ख़ज़बू बि तरफ़ ना होम फलत दुनिया उहे जिन खे असां जेके कूड़ो जेके कनि था अलाह अलाह जे पैगम्बरनि खे ऐं आख़िरि खे नथा मञनि ऐं पंहिंजो जिन खे असां धरती ते वॾा आसूदो कयो आहे दौलतूं ॾिनियूं आहिनि अलमारियूं इहे ॾिनियूं अथनि पर उहे जेके चवनि था मा हाज़ा इलाह बशण मिसल कोन उहे ईअं था चवनि त हीअ तव्हां जहिड़ो माण्हू आहे असां जहिड़ो माण्हू आहे बसि याकुल मिम आहे ताकुल हीअ खाइनि था जीअं असीं खाऊं था ऐं पीअनि था जीअं असीं पियूं था मिलूं यशिम आहे तशबून जीअं असीं पियूं था तीअं हीअ बि त पीअनि था असां जहिड़ा माण्हू आहिनि वलन अता अतुम बशरम मिसलुकुम हिंदुमि इज़त लख़ासुनि त करे अहिड़े माण्हूअ जी पोइ पोइवारी कंदो हिन जे पोयां हलंदो हिन जे ॻाल्हियुनि ते लॻंदो त पोइ त खसारे वारा नुक़सान वारा थींदो तोटे वारा थींदो ऐं ई दुखुम अन नखुम हिरा मिथुम वखुम तुम तुराऊं हिदान अन नखुम छा ई तव्हां सां वाइदो करे थो त जे वाकई जॾहिं असीं मिटी थी वेंदासीं मरी वेंदासीं हलिया मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदासीं हलिया त हुनखां पोइ असीं वरी उथारिया वेंदासीं निकिरंदासीं ताईं ॿाहिरि त हए हाथ हाय हाथ जंहिं मां ॿियो इहो जेको वॾी परे आहे पराई ॻाल्हि आहे तमामु पराई ॻाल्हि आहे इहा जेका ई वाइदो थो करे वाइदा कयो थो वञे जंहिं ॻाल्हि जो सा वरी पराई ॻाल्हि आहे मतिलबु त इहा मुमकिन कोन्हे बियॉन्ड इम्पॉस बियॉन्ड पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल थींदो ई कोन्ह को ईअं ईअं त चवंदे इन ई इलाह हयात न दुनिया नमूहत उहा न हया हाणे हीउ जेको हुनजो आर्ग्यूमेंट आहे इंटलेक्चुअल क़िस्म जो सो इहो आहे त हीअ हिकु दुनिया में हले पई दहर आहे जेका असांखे मारे थी वक़्तु चुको आहे सो असांखे मारे थो असीं वॾा था थियूं नंढा वॾी था थियूं पोइ पुड़ा था थियूं मरी था वञूं मिली ख़ैरु आहे पोइ वरी उथंदासूं कोन जाॻंदासूं कोन इन इलाही हयात न दुनिया नमूहत उहा न हया पमा नहन बि मबाउस थींदासीं वरी बासत कोन्ह थींदी असां वरी उथंदासीं कोन रिज़क्शन असांजी कोन्ह थींदी को ॻाल्हि कोन्हे इन इलाह रजुलुनि निफ़्तरा रिफ़ाज़बा नहन लहू उहे बिनी हीअ जेको माण्हू आहे बसि ईअं हिन कूल ठाहियो आहे अलाह ते ऐं असीं हिनखे हिन ते ईमान कोन आणींदासीं कॾहिं बि पोइ उहो पैगम्बर जेको बि आहे पोइ पैगंबर चवंदो सभु के पैगम्बर ईअं ई थी चयो मुंहिंजी मदद कर हिननि जे قال जो हिननि قليل कूड़ो कयो आहे ताला फ़र्मायो त थोरे ई वरसे में मतिलबु जल्दी जेके असां नादम थींदा पशमान थींदा त असां इएं छो चयो जॾहिं वाक़ई मौत ॾिसंदा अखियुनि सां मौत मरंदा पोइ जॾहिं अलाह त वटि हाज़िर थींदा त पाण ई जेको आहे ख़बर पवंदियूं आहिनि ऐं पशमान थींदा उन पशेमानी जूं ॻाल्हियूं घणनि सूरतुनि में आहिनि त कहिड़े नमूने सां चवंदा हाणे त मुटासूं वरी तकलीफ़ में पइजी वियासीं फ़ख़्स फ़बोदल क़ौम ज़ालमिन पोइ त चए थो पोइ पकड़ियो उन्हनि खे हक़ जी हक ल साहितुनि साहितुनि वाहिदतनि पोइ हाणे सिहत जेका आहे आवाज़ थो थिए हिकिड़ो हिकिड़ो ई आवाज़ु हूंदो पोइ उहो इसाफिल जो आवाज़ु आहे या हिते धरती ते बि जेको आवाज़ु जेके तूफ़ान ऐं जेके अचनि था रहद ऐं बर्क ऐं सुमानियूं ऐं फलाण अलाए छा छा जेके अचनि थियूं उन्हनि जो आवाज़ु आहे की हो बिल हक़ उहा ज़रूरु ईंदी सिहत हक़ वारी आहे फज़ल फज़न हुम गुसान पोइ असां हुनखे ज़रा ज़रा पुरज़ा पुरज़ा करे छॾींदासीं ज़रा ज़रा थींदो पर बोधल लिखो पोइ परे दूरि थियनि अलाह जे रहमत खां बोध यानी तमामु परे थींदा हुआ ज़ालिम जेके आहिनि उहे हिम क़ आख़िरी साॻियो वरी लफ़्ज़ जेको अॻु में फ़रमाई सिम अन शा मिम हिम करननि हुते अची करन नसल हाणे हिते वरी कुरून हुनजो प्लूरल कुरून ॿिया बि घणेई पोइ कुरून असां पैदा कयूं ॿिया बि घणेई नसल घणेई जनरेशन्स जेके आहिनि से उन्हनि खां पोइ असां पैदा कयासीं पोइ त मां तस्बिख़ मिन उमतिन अजल हा व मां यस्ताख का बि क़ौम जेका आहे न अॻे वेंदी का क़ौम न का वरी को पंहिंजे वक़्त खां ऐं न पोइ हिते रहंदा हिन जा हर हिकु क़ौम जो हर हिकु क़ौम जो माना हर हिकु फ़र्दु जेको क़ौम जो आहे उहो ऐं पूरी क़ौम जेका आहे उहा त ॾिसो केॾा नेपाल में थो पए कॾहिं सुनामी जापान में थी पए फलाणे फलाणे फलाणे पोइ उहे इंडिविजुअल लेवल ते उहे माण्हू उन ज़माने में ईअं था मारिजी वञनि पर पोइ पूरी क़ौमूं नासु थियनि पर वरी पोइ क़यामत ॾींहुं सभिनी खे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां हर हिकु क़ौम जो पंहिंजो वक़्तु मुक़ररु आहे उहो उन वक़्तु ख़तमु थींदी न को अ देरि थिए न को सवेर थिए न को अवेर थिए न को देरि थिए सिमरसलना रुसलना ततरा पोइ हिकु ॿिए जे पोयां असां पैगम्बर मोकिलियासू यानी आदि क़ौम ते हूद मोकिलियोसीं समूद क़ौम ते साले मोकिलियोसीं मदियन जे क़ौम ते शोब मोकिलियोसीं सदोम जे क़ौम ते लूत अलाम जे क़ौम ते लूत अलाम खे मोकिलियोसीं इब्राहिम अल खे पंहिंजे इराक ऐं बेबिलोन ऐं पदम आराम सीरिया हिन ते मोकिलियोसीं कीन आन मिस्र मोकिलियोसीं हज़रत इब्राहिम अलाम खे मतिलबु त अहिड़े नमूने असां पैगम्बर मोकिलींदा रहियासीं सलना रुसलना ततरा कुल जेको बि जिते बि आयो थे पैगम्बर त उन उन जी उन जा पोयां हुआ उन रसूल खे कूड़ो त कयो फता बाद हो बादन हिकु ॿिए जे पोयां ते हलिया त मतिलबु जीअं असां अॻियां करे विया कूड़ो पैगम्बरनि खे तीअं पाण उन कूड़ त कयूं पोइ हिकिड़नि खे ॿियनि जे पुठियूं चोथियुनि छा पोयां करे छॾियोसीं फातबाना अलाहीस उन उनखे हिकु ॿिए जे पोयां अचण वारा करे छॾियासीं ऐं उहा अहादीस थी वियल आहे यानी उहो मिसाल थी वियल आहे फलनि क़ौमुनि जो अबा उहो ॾिसो त छा थियो हुन हुनजे मदीअनि वारनि सां छा थियो साले जी क़ौम सां छा छा थियो आद हूद जे क़ौम सां आद क़ौम सां छा थियो फिरोन जे क़ौम सां इहो हिकिड़ो मिसाल असां ॼण अहादीस करे छॾि हदिस हदीस करे छॾियोसीं यानी हिकिड़ो वाक़ियो थी वियो हुयो जिन खे जंहिंजी माण्हुनि खे ख़बर आहे त ईअं थियो वाक़ियो पोइ दूरि थिया परे थिया रहमत अलाही अलाह जे रहमत खां जेके क़ौम आहिनि पंहिंजे जेके मञनि नथा ईमान नथा आणनि तंहिंजी क़ौम परे परे हुजे अलाह जे रहमत खां सिम अरसला मूसा वखाओ हारून बि आयातीना उहो सुल्तान मुबीन पोइ असां मूसा अल ऐं संस भाउ हारून जेको अलाह इस्लाम उन्हनि खे मोकिलियोसीं पंहिंजे निशाननि सां आयात सां ऐं सुल्तान हुजरतुनि दलील बुरहान सां मोकिलियो सुल्तान सां मुबीन पधर दरहान पधर निशान सां हेॾा व मल ई फिरोन ऐं सरदारनि जेके हुआ हुनजे कोठियर त हुनजा दरबारी हामान ऐं कारून ऐं फलाणो हुन सां मोकिलियासीं उहो मल ई फस तकबरू पोइ हुननि तकबुर कयो हथु कयो वॾाई कई वकानू क़ौमनि आलीन हू पाण खे वॾा वॾाई करण वारी क़ौमूं हुयूं यानी आल आल आलम आला मथे मथां ई करण वारा पाण खे तकबुर करणु अटीला जेके जेके हुआ उहे क़ौमूं हुयूं फ़क़ालू मिसलिना चए त असीं जा हिन ॿिया जेके आहिनि माण्हू असां जहिड़ा यानी असांजे अॻियां ई हिननि जा क़ौम जेका असां त ग़ुलाम हुई असांजी ऐं असीं हिननि खे पंहिंजो धक सां उथारियूं धक सां विहारियूं हीअ जेके आहिनि से वरी असां ते हिन जे पोयां असीं लॻूं फकालू नो महिनो ले बशर मिसलिना व क़ौम हुमा लना आबिदून ऐं जी क़ौम जेका असां त असांजी बानी आहे बाना आहिनि हीअ भई असांजा नौकर चाकर आहिनि इहे असांजे कम ते बीठा आहिनि असीं पंहिंजो ज़िपट लॻाए वेठा आहियूं पंहिंजे हुन लठियुनि जो हुननि ते हणूं था धक हिननि खे त हीअं करे हीअं कर हीअं कर तकिड़ि कर जल्दी कर जीअं जेलनि में माण्हुनि खे मारींदा आहिनि तॾहिं राज सिंह पंहिंजो हीअं था असीं हिन सां जिठियूं कयूं ऐं हीअ वरी पैगम्बर थी आयो आहे असां वटि ऐं हुनजो भाउ जेको आहे हीअ ॿई ॼणा कूड़ा आहिनि मतिलबु सभु घुमा पोइ ॿिन्ही खे कूड़ो कयूं फ़क़ानू मिनल मोहल पोइ हलाक थियण वारनि मा थी विया हलिया अलाह ताला हिन जे लाइ तबाही बर्बादी जेका असां लिखी छॾी पोइ समूर पंहिंजे हिन में दरिया हुओ या समूरो छा हो रेड सी हुयो या छा हुन में ॿुड़ी विया क़द आतना मूं अल पोइ मूंसा आल इस्लाम खे असां किताब ॾिनो त जीअं क़ौम हुन जेका आहे सा निकिती वई सा हिदायत वारी थिए यहदून हिदायत वारी थिए अलनबिन मरियम ऐं ॿिन मरियम खे यानी ईसा आल इस्लाम खे कयोसीं ऐं उमू ऐं संसमा खे मोकिलियोसूं आयति निशानी हुनखे यानी माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो निशानी हुई त भई हीउ हीउ वॾो मौजो आहे वॾी ॻाल्हि आहे कीअं ॿार थो पैदा थिए बिना पीउ जे ऐं मतिलबु त हिकिड़ी इहा ॻाल्हि ऐं ॿियो कीअं थिए बीमारनि खे उथारियईं कीअं थिए मोलनि खे उथारियईं कीअं थिए फलाण फलाण जेके मौजा ते कयईं हज़रत ईसा आल इस्लाम उहे सभई ॻाल्हियूं असां आयतूं कयूं निशानियूं कयूं ॿियनि क़ौमुनि लाइ उहा आवाई न हुमा हेॾा करारिम वीन ऐं रहायोसूं ॿिन्ही खे वॾे दड़े करार वारे ऐं पाणी वारे ॾांहुं जंहिं जंहिं मज़ो वॾो हो मथां हुयूं हुन उते किरायोसूं या अयो हर रुसुल कुलू मिन तज़िबात पैगम्बराओ हाणे सभिनी पैगम्बरनि खे ऐं ख़ुशि ख़ुशी खे सभिनी खे ॼण हुकुम इहो थो थिए त असां हुकुम इहो कयोसीं कहिड़ो त कुलू तयबात पाक शयूं खाओ पलीत शयूं न खाओ नजिस रजिस शयूं न खाओ हराम शयूं न खाओ जेको हलाल शयूं आहिनि हराम ह हलाल उहे आहिनि जेके पाक आहिनि पाक उहे आहिनि जेके अलाह ताली हीअ पाकनि पाकनि पाकनि हराम उहे आहिनि ऐं नापाक उहे आहिनि जेके अलाह सम्झो पर उनजो ॿियो तरीक़ो इहो ॾिसिजे त भई हीअ हाइजीनिक आहिनि ऐं तव्हांजा न्यूट्रिशस आहिनि ऐं तव्हांजे लाइ सिहतमंद आहिनि ऐं जेकर इहे ॿियूं शयूं खाई ईंदो त तव्हां बीमार थींदो अलाह ताला पंहिंजे हिकमत पंहिंजे विज़डम पंहिंजे अकल जे लिहाज़ खां इहा ॻाल्हि चई छॾी हुकुम करे छॾिया हीअ शयूं तव्हांजे लाइ मुफ़ीद आहिनि फ़ाइदे वारियूं आहिनि हीअ हलाल आहिनि पाक आहिनि तयब आहिनि हीअ खाओ तव्हां हीअ हलाल आहिनि तव्हांजे लाइ हीअ जेके नापाक आहिनि रजिस आहिनि नजिस आहिनि हीअ ख़राबु आहिनि तव्हांजे लाइ सिहतमंद न आहिनि तव्हांजे तव्हां खाईंदो तव्हां मूं वटि बि तव्हां नाफ़रमान थींदो ऐं पंहिंजो बीमार थींदो मतिलबु तव्हांखे तकलीफ़ थींदी माना जंहिंजे जेकॾहिं खाईंदो या इहो रसुल कुलू मिन में न तज़ीबात अमलू आहे ऐं साले अमल कयो सुठा अमल कयो इन बीमार तव्हां मलू न अलीम जेकी तव्हां करियो था उनजो मूंखे इल्मु आहे ऐं सभु ॼाणा थो छा था करियो छा नथा कयो व इन हाज़ी उमत कुम उमत वाहिदतन वना रब कुम फतकून हीअ तव्हांजी जेका उमत आहे यानी मोहम्मद मुस्ादलास जी उमत या मतिलबु जेके मञियाऊं थिए या जिन न थिए मञो साबिरी कुरेश वग़ैरह जेके बि हुआ उन वक़्तु या हीअ सॼी हींअर जेका उमत आहे उहा हिकिड़ी उमत आहे व इन हाज़ी उमतु तव्हांजी जेका उमत आहे तव्हांजी जेका क़ौम आहे उमत इहा हिकिड़ी आहे उहा अन रब कुम फतखू ख़ून हिन करे क़िला वियो मूंखे ख़्यालु यादि पई अचे ॻाल्हि त उहो लिखी छॾियो अरब जेको आहे न इराक में लिखी छॾियऊं त अरबी उमत अरबी वाहिदत ज़ा लिक ज़ाति ख़ालिद हाणे अलाए हींअर आहे लिकियलु आहे कोन लिखियलु आहे चए थो अरबी उमत जेका आहे त हिकिड़ी आहे ऐं इहो रसालो इहो जेको पैगाम आहे सो हमेशह जे लाइ आहे पर पोइ ॾिठोसि हूंदो अरब पाण में विड़ी विढ़ी डांगार थी विया हलिया ऐं पंहिंजे हिक ॿिए खे मारे वञी दंग कयऊं वरी ईरान सां विढ़िया वरी हाणे पाण में पिया विढ़नि हाणे उमत अरबी आहे माना त अरब न न अरब जेको आहे सो तव्हांजी उमत मां न आहे त हाणे इहो हिकिड़ो को काफ़रानो तरीक़ो चवण जो इहो अलाह ताला खे पसंदि कोन हो हुननि लिखी छॾे हाणे ख़बर न आहे ॿिया ईअं लिखनि था या न पर इराक में ईअं लिखंदा हुआ हुन ज़माने में पोइ हाणे अलाई छा था लिखनि पर अलाह ताला चओ तव्हांजी पूरी उमत हिकिड़ी उमत आहे अरब हुजो के न न अरब हुजो अजमे हुजो के कारा हुजो की ॻाढ़ा हुजो के पीला हुजो की नीला हुजो अहिड़ा बि हुजो सभु उमत हास ही उमत हो क़ौम उमतनि वाहिदतनि वा अञा रब क़म फत कोन ऐं आउं तव्हांजो रब आहियां ऐं मूंखां तव्हां ॾिजो मुंहिंजी मूं वटि परहेज़गारी कयो मुंहिंजे तक़त हू अमर होम बैम पोइ पाण मो जहिड़ा खयूं विड़िया हिकिड़ा हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु जीअं हींअर विड़नि पिया पाण वीचारा अरब बि विड़नि पिया पंहिंजा मुस्लमान जेके पाकिस्तानी आहियूं से बि विड़ूं पिया सिंध मां बि हिक ॿिए जे पुछां रसूल बक्शपली जो हिकिड़े पासे त वरी ॿिया पी पी पी वारा ॿिए पासे त वरी हू टिया अलाए कहिड़ा जेके आहिनि उहे टे पासे चोथे पासे जीअं सिंध वारा ॿिए पासे अलाए छा छा कहिड़ा ग्रुप आहिनि असां वटि हणियो हिकु ॿिए खे डांगार कयो मारियो हिकु ॿिए जा माण्हू यूनिवर्सिटियुनि में वञो प्रोफेसर खे मारियो हिक ॿिए जा लाह कढियो था छॾनि जो सॼी क़ौमुनि में इहो लॻो पियो आहे तकत त उहो अमर उहा अमराउम बहनाउम पोइ पोइ पोइ टोड़े विधाऊं पंहिंजो मामिलो पाण में <laughs> टुकड़ा टुकड़ा करे ज़ुबरा ज़ुबरा ज़ुबरा टुकड़ा टुकड़ा उहे कुल हिज़बिन बीमार फरे हुन जेको जंहिंखे मामिलो मिलियो आहे उहो उन में ख़ुशि आहे चए थो आऊं बसि हीअ सही आहियां ऐं बसि ॿिया सभु मूंखां सभु काफ़र आहिनि आऊं बसि भलो आहियां ऐं जनती आहियां फलाणा हीअं आहियां उहे सभु कुल हिसबिन हर हिकु ग्रुप जेको आहे बीमा लदेम जेको हुननि वटि आहे जेको हुनखे हासिलु थियो आहे जेको हुनखे मिलियो आहे जेको तरीक़ो हुनखे हथ अची वियो आहे उहो जेको उन ते फर फर आहिनि उन ते ख़ुशि आहिनि उन ते बिल्कुलु पंहिंजो पका पुख़्ता जो बीठा आहिनि त उन ते ख़ुशि आहिनि ख़ुशि थींदड़ आहिनि फज़र हुम फी ग़मरत हिम पोइ त अला तालो इन खे छॾे ॾे त पंहिंजे ख़्याल में ॿुढा पिया हुजनि भले ऊंधा थिया पिया हुजनि ग़मरत हिम सनो हालति में सनो जहालत हक़ में वक़्त ताईं छॾे ॾी भले पिया हुजनि ऐं सबून अनमा नुमिदो मालिन वनीन आ सबून अनमा नुमिदु मालिन वनीनात भला छा ई सम्झनि था त जेको असां हिननि खे ॾिनो आहे यानी पैसो ॾोकड़ दौलत ई सरमायो जेको असां ॾिनो अथऊं जेको हिननि खे माल ऐं पुठनि मथां सो को हुननि जा चङाई में हुननि खे चङाई ॾींदो जिन मां हुनखे का चङाई थींदी न इहो कोन्हे जेको पैसा गॾु कयो सॼे मुल्क जा खणियो ऐं वञो स्वीडन में अमेरिका में अलाए किथे रख पैसनि था रखनि इंग्लैंड में फलाणे हंधि फलाणे हंधि सभई जेके असांजो नालो कोन थो वठां सभई नाले वठण जी ज़रूरत कोन्हे हींअर जेके बि हीअ पंद्रहं मतिलबु हीअ जेको साल थी विया आहिनि अलाए गुज़र पूरो जनरेशन अहिड़नि माण्हुनि सां भरियो पियो आहे पैसा गॾु सॼी मुल्क़ जा खयो वञो ॿाहिरि था रखनि ऐं इहा सबून अन हुम अन मां नुमिदुम बि मालिन मु बनीन नुसारियल हुम फिल ख़ैरात उहे चङाई में हुनजी मदद था कनि न भला इहा ॻाल्हि सम्झनि नथा इन न लज़ी होम मिन ख़ुशीअ ते रब हिम मुशुन हाणे हिते काफ़रनि जी इहा ॻाल्हि पूरी थी वई हाणे हितां वरी शुरू इन लज़ीन हुम मिन ख़ुशीअ ते रब हिम मुश्फ ख़ून के मां माण्हू मतलबु त अहिड़ा बि आहिनि जेके अलाह ताला जे ख़शियत में ख़ौफ़ में या अलाह ताला जे पालींदड़ जे ख़ौफ़ मंझि मुश्फ कंदे ॾींदड़ु आहिनि हाणे सॼो इहो वरी हाणे हीअ आयत यारहें खां वठी हीअ आयत सतवंजाह आयत खां वठी एकहठि आयत ताईं अहिड़े क़िस्म जी आयत आहे जेके प पहिरियों हिकु पहिरीं नंबर आयत खां वठी यारहीं आयत ताईं जेके पढ़ियूंसीं उन जहिड़ी साॻी माना त जेके मुस्लमान मोमिन हूंदा वरी ईमान वारा हूंदा उहे अहिड़े नमूने जा इन लज़ीन हुम मिन ख़शियत रब हिम मुशफ़िकून वल वल लज़ीन हुम बि आयात रब हिम योमिनून ऐं उहे पंहिंजे अलाह जे निशाननि खे मञनि था वल लज़ीन हुम बि रब हिम ला यूशरक़ ऐं उहे जेके आहिनि पंहिंजे रब सां शरीक नथा कनि कंहिं ॿिए खे लज़ीन यूथून माउ आताओ कुलूब हुम वज़ीलुन कुलूब हुम वज़िल अन हुम इला रब हिम राजऊन ऐं जेकियूं हुननि खे ॾियनि था यानी जेकी ॾिनाऊं मां आताओ दिलियूं हुननि जूं जेके आहिनि से कमु वधाइणु क़ुलूब वजलथियुनि अन हुब हिम राजउनि त हुननि जो जेको पंहिंजे रब ॾा उनखे उहे मोटण वारा आहिनि इन करे उन्हनि जी दिलियूं ॾकनि थियूं अलाह जे ख़ौफ़ खां ख़शियत खां भुलाए के उन फुल ख़ैरात उहे बेशक उहे चङाई में भलाई में जेको अंस तकड़ि कनि था सर सरद कनि था फुल ख़ैरात साबक़ु ऐं उहे उन्हनि में अॻा ई कंदड़ आहिनि यानी अॻियां थींदा नेकी में चङाई में अॻे साबिक़ुन बिल ख़ैरात चङाई में साबिक़ु बिल ख़ैरात जो हुकुम कयां अलाह ताला हिक ॿिए खां सबक़त खणी वञो हिक ॿिए खां अॻिते थी वञो हलिया चङाई जे कमनि में भुच्छाई जे कमनि में न पर असां वरी जेका चवंदा आहियूं जे कम में हिक ॿिए खां ॻोल खणी वञूं भई हिते न अलाह ताला चए थो हिक ॿिए खां ॻोल खणी वञो तव्हां चङाई जे कमनि में वमला साबिक़ुन वला नुकलिफ़ मुलिफ़ इलाह अलाह आहा दइना किताबुनि ऐं चवंदो आहे असां नथा तकलीफ़ ॾियूं मुकलिफ़ तकलीफ़ कोन था ॾियूं नफ़्सनि कंहिं नफ़्स खे मगर इलाह वुस आहे पर हुनजे वसियत वार हुनजी ताक़तवारु हुनजो जेतिरो वस हले थो वस न ई चलंदा हुज न हलंदी जेतिरो वसु हलंदो हुनजो जेतिरी हुजत हुनजी जेतिरी ताक़त हुनजी जेतिरी हुनजी इस्ताहत हूंदी हुनजी ओतिरो असीं हुनखां वठंदासूं भले दयानाक किताबुनि जेके कल्ब आहिनि काफ़रनि जा हाली काफ़ काफ़रनि जी ज़िक्र बल्कु उन पर दिलियूं उन्हनि जूं जहालत में आहिनि फी ग़मरत मिन हाज़ इन खां ऐं वलह अमालुनि में दूनी ज़ालिक पर हिन जा अमाल जेके आहिनि से इन खां सवाइ ॿिया आहिनि चङाई खां सवाइ बुछराई वारा आहिनि साबिक़ु साबिक़ु ख़ैरात पर इहो तावन तखवाला तावनू अल इस्म अल उन पर इस्म उद्वान में हिक ॿिए सां तावन बुछराई में हिक ॿिए खां सबक़त हिननि जा अमल जेके आहिनि से चङाई खां सवा ॿिया कुझु आहिनि जेकी बि चङाई खां सवा का ॿी ॻाल्हि आहे उहे आहिनि हता इदा अखज़ना हता अम बिला पर जॾहिं असीं इन्हनि खे पकड़ींदासीं हिन जा जेके मोतबर आसूदा आहिनि त हिन खे जेके पकड़ींदासीं नि जॾहिं पकड़ींदासूं उन्हनि जे आसूदनि खे अज़ाब सां इज़ा यारून तॾहिं उहे दाऊं कंदा यारून यारून पोइ चए अलाह ताला फरमायो तारूल चयो हाणे दाऊ न करियो अॼु दाऊं न करियो असांजो एतिरा ॾींहं मौज ते कयो एतिरा ॾींहुं परवाही कोन ते कयो तव्हां पाण खे खणी त सम्झो तव्हां तव्हां चए थो असांखे का कहाणी कोन्हे का अलाह अलाह जी न को रसूल जी न को पैगंबर जी ई कोन थिए कजेव त हाणे दाऊं छा था करियो दाऊं न करियो लाथ ज़रूरु तुन सरून अॼु जेको आहे सो असां वटां तव्हांखे असां वटां छुटी न सघंदव तव्हांखे का मदद कोन मिलंदी तुन सरून लातुन तुन सरून तव्हांजी का मदद न कई वेंदी को मदद करण वारो तव्हांखे कोन हूंदो जो तव्हांजी मदद कई वञे कद कानत आया थी तुतलो अलखुम बेशक हिन खां अॻु में तव्हांखे असांजूं आयतूं माण्हुनि माण्हुनि पढ़ी ॿुधायूं तुतलो अल फकुन तुम अला आका बि खुम तन की सून पोइ तई पंहिंजे पुठियुनि पुठी भर जेके पेर पोएं पेर जेके थिए बिरकी वेंदा हुयो तन की सून मुस्तक़बरीन तकब्बर सां यानी अठ वॾा आई हुई तव्हांजी क़ुर जी ॻाल्हि रसूल जी ॻाल्हि तव्हांखे बरो थिए आयो उन वक़्तु तव्हां भॻवत पोए ते पोयां पेर करे भला भॼ भला भॼ अचई थो मुलो तबली तबली थो अचई अचई थो फलाणो अचई थो चीरो भॼो भला भॼो अचेव थो पोइ मुस्तकबरीन बि सामरनि तहजरून उते राहत जो वेही बकवास तव्हां करियो बकवास कंदा हुआ त फलाणो माना अहिड़ो मुलो आहे हू फलाणो अहिड़ो आहे हू फलाणो अहिड़ो आहे सभिनी मुलनि खे हिते गारियूं मुला मरी माउ पितो सरी पेट जो वरी पाण पाणी माइटियाणी जेका आहे पंहिंजी ॻाइणी जेका ॻाए बि हुई अलाह ताला हुनखे खे मक़फ़त करे बख़्शिस वेचारी जा कमु पोइ फलाणे फलाणे करे अमला फलाणा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा हाणे तोखे कहिड़ी कुटी खयो आहे तूं ॾींहुं गारियूं ॾींहुं पंहिंजो मुलनि खे अलाह ताला वठंदी पकड़ींदी पोइ तुंहिंजो पेटु फिसंदो तूं हींअर थी पेटु फिस फिसी पंहिंजे मुलनि जो पोइ हाणे चारि रुपियो कहिड़ा करे विया हलिया कमु पोइ इहो कमु जेको आहे तव्हां भई जेके अलाह ताला जा बहाना आहिनि पंदा आहिनि बात कनि था त ईअं हुनखे बुछड़ो था सॼो पोइ तव्हांजो हशर कहिड़ो थींदो हो पोइ तव्हां सम्झो था त अलाह असांखे त वञिणो ई कोन्हे अलाह आहे ई कोन को पोइ हाणे छा कबो इहा ॻाल्हि ईअं आहे पाण असीं हिते ख़तमु था कयूं इनशाही हर बराबा कबल मिनो आहे तूं अलाई न कनि तो रहीम हसवी अलाह अलो कलो रबरम